بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Sag, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene, und ich werde auch nicht dem dienen, dem ihr gedient habt und ihr werdet nicht dem dienen, dem ich diene. Euch eure Religion und mir meine Religion.